Abustuak bi, palestinaren aldeko manifestazioa irunen. Eguardiko amabitan irungo San Juan plazatik manifestazioa. Genozidioa gelditu dezagun. Palestina, Palestina askat. Boikota ordea, gure eskuetan dago. Guk denok, Egin cubo y cotas personas en cumdes sociales juntos el aquí vol parte antes saque boicotear.